Frantzian badira kasik egun preso, eta segitzen dute, eh, naiz eta uh, adierazpen batzu izaitea beste zentzuan, uh, segitzen dute beti bezain urun. Familiek saiatzen dira edo zein balditzetan segurtatzen uh, alik eta bisita gehiena, normala denez, eta izigarri, izigarri presioa ateratzen zaie. Uh, aipatuten bezala bai, emaiten aldugu Eta hori eman dugu zenbat balio duen, zenbat pagatu behar dugun, baina badira ere ondorio asko zenbat zen ez, zenbat direnak. Hau da bereziki osasunean eh, ondorioak.